روزه گرفتن در نیمه شعبان جایز است فقط به نیت پانزده شعبان به این سوالی از دیروز شروع شده و اینقدر سوال در پیام آمده و هم الله اینجا اومد روزه گرفتن در پانزه شعبان بدعت نیست اول این روزه را بگیم که حکم چگونه هست روزه گرفتن در پانزه شعبان بدعت نیست بعضی حالا که خود را خیلی پابند حدیث میدانند و کل جهان اسلام را بدعتی معرفی میکنن اونها در فتوا میدن با آب و تاب که بدعت هست روزه نگیری داخل کتاب سنن ابن ماجه حدیثی داریم که در شب پانزده شعبان که علم شب هست از مغرب الله رب العالمین تجلی که بر آسمان اول میگه کسی که مشکل داره طلب متوجه بشه رزق میخواد دعا بکنه گناه کرده استغفار بکنه من به اون عطا میکنم در حدیث داری و لیلها و صبح و نهارها شبش بیدار باشی روزی روزه بگیرید این حدیث محل کلام هست ضعیف هست چون که حدیث ضعیف است برای خیلی از دوستان اشکال شده اونها دارن ایراد میگیرن میگن این بدعت هست چون که حدیث ضعیف است اول این است که آیا حدیث ضعیف مطلقا مردود هست این که حدیث صحیح هست یا ضعیف هست ما رای نمیدیم این رای رو فقها میدن محدثین میدن. اصولیین میدهند در نزد محدثین بل اتفاق امام بخاری ترمیزی ابو داود ابن ماجه همه محدثی مانند امام بخاری اونها میگویند حدیث ضعیف در فضائل قبول هست و آن عمل می شود در احکام احتیاط می خود کتاب ادب المفرد امام بخاری حدیث ضعیف داره جاهای دیگه امام بخاری حدیث ضعیف روایت کرده داره روایت میکنن حکم حدیث ضعیفی نه در باب فضایل روایت کردن جایز است در باب فضایل بر حدیث ضعیف عمل کردن جایز است این یک قانون قانون دوم هرگاه حدیث ضعیف تلقی بالقبول شد یعنی جهان اسلام علماء مسلمان ها و حدیث قبول کردن و بر مستاق حدیث عمل کردن در حدیث قوت می آید در حدیث قوت می آید یعنی قابل استناد هست خیلی قوی می شود حدیث حالا جهان اسلام علمای متقدمین سلف قبول کرده یا نه اینکه تلاقی بالقبول شد حدیث قوت می گیرد حوالش کتاب مجموعه فتاوی ابن تیمیه اونجا در باب حدیث اصول حدیث بحث, بحث دار ابن تیمیه رحمه الله که حدیثی که تلاقی بالقبول شد حجت هست این به این گفتم کتاب را اون افرادی که بدعه صادر میکنن اول اونجا مراجعه میکنن بعد ببینن بدعت هست نیست اون شخصیت بنا ابن تیمیه قبول هست دو آیا این حدیث تلقی بالقبول شده؟ آیا امت قبول کرده حدیث را برای عمل کرده اول مذهب احناف چون که تمام جهان اسلام چهار مذهب قائمت این مذهب اخیر که اومده در آخر زبان آمده صد سال از عمرش رد نشده اینو 1435 سال از, از خود وفات نبی کریم رد شده از هجرت رد شده حالا در این مدت اول احناف که اولی مذهب در دنیا تدوین شد در سال 80 هجری حضرت امام متولی شد 150 هجری حضرت امام وفات کردن اولی مذهب دنیا که هم اسب با صحابی هست نبی مکرم اسلام فرمودن خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين هم بهتری زمان زمان من دوباره تابعین بعد تبع تابعین حضرت امام در زمان تابعین هست در بهترین قرن زندگی کرده در مذهب حناف مستحب هست پانزده شعبان روزه گرفتن شوافه هم میگوین پانزده شعبان مستحبه مالکیا هم میگوین پانزده شابان مستحبه حنبلی ها هم میگوین پانزده شعبان مستحبه عربستان همه هم هم مغرب و طرفای لیبی همش مالکیان اندونیزی و مالزی همه هن و یک میلیارد همه حنفیان اینها داره میگه مستحبه این اول دو حدیث داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم تا پانزده شعبان روزه میگیره. خود پانزده شعبان شامل بود تا پانزده شعبان روزه میگیره بعد میگه نصف بعد روزه نگیرید که برای رمضان ضعیف میشید تا پانزده شعبان سه در ایام بیض روز گرفتن مستحبه ایام بیض چی هستن؟ هم، پانزده هم، هر ماه مستحبه شعبان در پانزدهم در ایام بیض قرار داره پس بنابراین بدعت گفتن جرأت بزرگی هست چون داری ما حکم میدیم بر علمای جهان روز قیامه از این حکمه ها پرسیده میشیم ما هر کسی داره فتوا میده هر کس داره با آب و تاب رد میکنه هر کلامی که ما میگیم در همراه هر انسانی کرام کاتبین هست الله رب العالمین اعلام کرده و این کرام کاتبین دارن ضبط میکنه اعمال ما رو علم داریم یا نداریم محقق شدیم نقل میکنیم فتوا میدیم رد میکنیم بر علما داریم میکوبیم علما را بدون دلیل چون کسی ما اینجوری گفته چون از کسی شنیدیم حالا روزگار باید جوابگو باشیم داخل عالم شاد در سیرت می نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند که تجاوز عن الانصار از انصار تجاوز کنی گناه کرده خطا کرده زیاد سخت نگیرید انصار را علما را سخت نگیرید اونو در اجتهاد میکنه فتوا میده ما فتوا میدیم که همه خرافات همه دروغ میگن اینو بدانید که الله رب العالمین در مورد علما فرمودند که انما یخشى الله من عباده العلماء علما از الله بیشتر میترسند گناه میکنند اما حراس دارند پریشانند پس اون که خدا داره گواهی میده انما یخش الله من عباد العلماء که علماء بیشتر از خدا خوف دارند چگونه حاضرند که احادیث جالی رو وارد کنند دانسته این کار رو بکنه پس اتهام بزرگی هست مواظب باشیم که کار خطرناکی است زود فتوا ندیم علمداری بعضی جوگیر میشن چون که فکری رو داخل ذهنش اومده جوگیر میشن فورا فتوا فتوا فتوا داخل گروه های واسطاپاک هستن نگاه کن چیزهایی که میگن تند و بیرا داره میگن همه علما رو متهم میکنم، علمایی که حافظ الحدیث بوده اند علمایی که خدمت روی حدیث کرده اند ما حدیث را درست نمیتونیم بخانیم ما شده اهل نظر اهل تحقیق شدیم ما مواضی باید باشیم مواضی اعمال باشیم هر چیزی که از دهن ما داره بیرون میاد دارن ضبط میشه هر چی داری ما میگه در ضبط میشه در روز قیامت اعمال نامه داده میشه اونجا چی میگه ما لحاظ کتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره خود انسان داد میزنه چه خبری اعمال نامه رو هر چیز رو ضبط کرده بزرگ کوچک نگذاشته ذره ذره اعمال و من یعم اسقال ذره خیر یره اگر ذره خیر کردی اونو میبینی و ما جا مثقال شر از کسی شری عمل کرده اون هم میبینه شر را اون هم میبینه پس موازی باش خدا در هشدار میده اختار میده ذره ذره جمع میشن راحت راحت اونهایی که اگر خطا کردن بدان الله رب العالمین با این همه نیکی انجام میدن خطا اونها را از بر میبره ما خود را در آلوده میکنیم از حسن وصلی پرسیدن که در مورد حضرت امیر معاویه چی میگی با حضرت درگیر شد در جنگ سفین فرمودند که وقتی الله رب العالمین شمشیرهای ما رو از خون اونها مسون نگه داشت محفوظ نگه داشت آلود نکرد ما زبانها رو با حرفها آلوده نمی کنیم اونا خیلی سانه خوبی بودن داخل کتاب صحیح بخاری حدیث بیخارن تا کمی بیشتر احتیاط کنیم داخل صحیح بخاری یک روزی حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها با هم درگیر شدند درگیر شدند در درگیری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قهر کرد و اینجا کسی که عصبانی کرد و ابوبکر اون عصبانی کرد دو از حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرمودند که حضرت معاف کن حضرت معاف کن من مقصرم الله گذشت کن حضرت عمر توجه نگرفت داخل خونه در بست حضرت وقت ناراحت نگران برگشت به طرف نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم و رفت عمر فورا برگشت دنبالش رفیقش بود تحمل نمیکرد دنبالش رفت رفت تا اینکه اما قبل از اینکه عمر به حضرت صدیق اکبر برسه حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه پیش نبی مکرم اسلام رسیده بود ناراحت و نگران پیرهنش کش میخورد و ابی که فهمه ان صاحبکم هذا فقط غامره این داریم میاد رفیق شما این درگیر شده به اینکه باره حضرت عمر رسی ما مقصرم ما کن گذشت حضرت او فرمودن نه مقصر من بودم نبی مکرم اسلام فرمودند که هل تارکو لی صاحبی هل تارکو لی صاحبی ای مردم شما ویل میکنید دوست من را چرا ویل کنه ابو بکر نیستید در حالی که اینجا مقصر بود حضرت عمر ناراحت کرده بود فرمودن هل تارکو لی صاحبی آیا ویل میکنید ابو بکر را دوست من را ویل میکنید ویل کنش میشید یا نمیشید بعد فرمودن چرا این میگه میگه زمانی در مکه مکرمه همه گفتن دروغ میگی او با گفت راست میگی همه من رها کرده او با من رها نکرد همه پوش کردن او با من اومد حالا در اذیتش میکنید اون اذیت نکنید نگاه کن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم به خاطر خدمات گذشته صدیق اکبر اینجا فرمود اگر خطایی کرده قابل عفو هست نباید سخت بگیرید اینجا اگر علما اشتباهی جایی ما معصوم نیستم فقط معصوم ذات اقدس نبی مکرم اسلام است هیچ کس معصوم نیست اما با این تندی با این تیزی دارن مستقیم رد میکنه این خرافات یا این دیوبندی یا این بدتی ها جواب میخواد نه جواب کسانی که با انگلستان درگیر شدن اسلام را با خون خودشون آبیاری کردن شیوخ حدیث علمای دیوبند خود را با توپه های انگلستان بستند و دکمه ها فشار فقط پودر از اونها بالا رفت و اصلا جسد اونها گم شد و رفت اما استقامت کردند یک از شیوخ حدیث پیرمردی بود مسین یک امریک انگلیسی آمد گفت حضرت فقط اینجا فتوا بده که استخدامی در ارتش انگلستان مشکلی نداره فقط فتوا تو پس بگی بگو من فتوا نمیدم من شاگرد تو بودم یک درس از تو خوندم انگلیسی هستم چون حکم اعدام تو از قلم من صادر شده فقط همین رو پس بگیر من حکم می کنم گفت نه خود این کسی که سالها سال با حدیث پیر شده بود با توب اونو بستن با پرتاب گلوله داخل فضا فقط پودرهایش ظاهر شد هیچ ظاهر نشد تا اون جا تا که انگلستان از کل شبه قاره هندی بیرون کرده با خونه های خودشون اونجا جهاد کرده اینا قابل توهینه در تقریبا نزدیک به 500 600 میلیون نفر مسلمان جهان در رهبری میکنه اینها در کل دنیا اگر بگردید بدون تعصب میگم این رو در کل دنیا اگر بگردید خدمات دیوبند رو میبینید این تبلیغی ها از اونش سرچشمه میگرفت در دنیا رو مسلمان میکنند حرکت های جهادی در شرق کل اونها از همونجا سرچش میگرفتند در غرب از اونها کمک میگیرن در توهین میشه اینها چیکار کردن چون اسلام و حمایت کردن با خون خودشون های اونها رو نگاه کنید اینجور نیست اگر مطلبی قابل درک ما نیست ما نمیفهمیم اینجور نیست که اونها دارن قصدن دارن اشتباه کنید. اینجور نیست ای داستان که بگم خالی از لطف نیست قاری محمد طیب که حکیم الاسلام لقبش شخص خطبات حکیم الاسلام هم گیر میاد شش یل، هشت جلدن من هم دارم کسی خاص ببینه اونجا خطبات زیاد داره اما در واقعی کسی از دوستان برای من تعریف کرد میگه وقتی که شیخ الهند اونجا گو اگر کسی میخواد پدر مادرش بدون حساب و کتاب برن داخل بهشت جایی برای خدمت بره که هیچ مسلمانی نباشه یک طلبه اینو شنید اومد فارغ تحصیل شد پیش خانوادش اگر شما استاد اینجوری فرمودن اگر شما راضی باشی من میرم برای خدمت گفتن برو میره در کشورهای اروپایی میگرده در سرزمین میره که اصلا مسلمان نیست زیر یک درخت میشینه اذان میده وقت اذان و نماز میخونه مسیحیان میان اونو میزنن اذان میده اون چوب میخوره تا چهل سال تا چهل سال در زیر یک درخت پنج وقت اذان میده چوب میخوره های مسیحیت تا سالها سال تا یک زمانی حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمه الله میره کشور اروپایی برای تبلیغ یک شخصیت جهانی هستی اونجا میرسه یک کسی میگه حضرت در شهر ما نمیبره سخاره میگه چرا میگم در فرودگاه که پیاده میشه میبه تمام خود معمولین فرودگاه خدمه فرودگاه باریش مطابق سنت اذان نماز اقامه ایران میشه کامل متبع سنت هستین این اینا کجا اومدن میگن چجوری اینجوری میگه اینجا شیخ یک پیرمردی اون رو ملاقات نمیگه چرا اونجا آبروها پایین افتادن اونجا که میره میبینه میگه تو کی هستی میگه تو از کجا آمدی میگه من اول سلام میده علیک میگیره از کجا آمدی میگه از هندوستان بلند میشه میگه که از کجا هند میگه از دیوبند راست میشینه میگه که مدرسه اونجا بود به نام دارالعلوم چجور هست میگه الحمدلله در آج قدرتش است در آج ترقی هست میگه که من خودم رئیس دارالعلوم دیوبندم قاری احمد بعد بغل میکنه گریه میکنه میگه ها میگه من شاگرد شیخ الهند بودم روی درس جمله فرمودن جملهش این بود من برای خدمت اینجا آمدم در کل این شهر یک مسلمان هم نبود تا چهل سال زیر یک درف فقط اذان میدادم بعد از چهل سال بعد از چهل سال آخر خود مسیحی با همون راهبان مسیحی درگیر میشم یا جواب اینو بدهید یا دینشو قبول کنید در این مدعی چیزی هست شو بدهید همه شهر مسلمان میشه میگه تا چهل کیلومتر از هر طرف این شهر بری یک بینماز هم نیست تا چهل کیلومتر از هر طرف بری یک بینماز هم نیست خدمات یک نفر کل دنیا رو بگردید کل دنیا رو بگردید در کل دنیا ما در زمانی که فارغ تحصیل شدیم در علوم کراچی ما هم کلاس داشتیم از نیویورک زمانی که برج ها را زدن ما دور حدیث میخواندیم برج ها نیویورک را شخصی بود نام نایف پتیل اسمش بود اسم انگلیسیش دوباره نایف عباس اسمش آواز کرده بود تو خونه ما نزدیک همین برج هم کلاس داشتیم از انگلستان بریتانیا از اونجا اومده بود از دبی از جاهای مختلف بودن اینها کی رفته خدمت کرده حالا بری بگردید چجور می این همه علما دارن خدمت میکنه با خون خودشون مستقیم با یک گفته راحت بدعتی جهنمی صوفی های خرافاتی جمله های رکیک دارن به کار میبرن از آداب انسانی نیست بزار بد باشه اما من تو مسلمانی من تو انسانی انسان غیر از این الله چی میگه و للناس حسنا با مردم با خوبی صحبت میکنید با کلمات خوب صحبت میکنید با کلماتی که ما دوست داری ما رو خطاب میکنن میخوایم بگم واجه بگم فلانی جان اونها رو به صورت خطاب کن و قول للناس حسنت سوره بغیر الله در خطاب میکنه با مردم با الفاظ خوب صحبت کنید متاسفانه میگه صوفیا خرافاتی بدعتی فلان فلان اینها جواب میخوان مواظب باشید بسیار خطرناک اینها